Jozuės knyga, 12 skyrius. Šitie yra krašto karaliai, kuriuos izraelitai nugalėjo ir užėmė jų žemės anapus Jordano, rytuose nuo Arnono upės iki Hermono kalno visoje rytų lygumoje. Amoritų karalius Sihonas, gyvenęs Hešbone, valdęs sritį nuo Aroero Arnono upės pakrantėje, nuo upės vidurio ir pusę Giliado iki Jeboko upelio Amonitų sienos, Araba iki Kinereto ežero rytinėje pusėje, iki Druskos jūros rytinėje pusėje, bet Ješimoto link ir pietuose iki Pizgos šlaitų Bašano karalius Ogas iš milžinų palikuonių, gyvenęs Aštarote bei Edrėjyje ir valdęs Hermono kalnyną, Salchą, visą Bašaną iki Gešuriečių ir Maakų krašto ir pusę Gilijado iki Hešbono karaliaus Sihono sienos. Viešpatės tarnas Mozė su izraelitais nugalėjo juos ir atidavė nuosavybėn Rubeno, Gado ir pusiai Manaso giminės. Šitie yra šalies karaliai, kuriuos Jozue su izraelitais nugalėjo vakarinėje Jordano pusėje, nuo Balgado Labanos lėnyje iki kalnų kylančių Seiro link. Jozue atidavė jų žemes Izraelio nuosavybėn paskirstydamas jas giminėms kalnyne, slėnyje, lygumoje, šlaituose, dykumoje. Tai karaliai hetitų, amoritų, kananiečių, perizų, hivų ir jebusiečių. Jericho karalius. Šalia Betelio esančio Ajo karalius. Jeruzalės karalius. Hebrono karalius. Jermuto karalius. Lachišo karalius, Eglono karalius, Gezero karalius, Debiro karalius, Gedero karalius, Hormos karalius, Arado karalius, Libnos karalius, Adulamo karalius, Makedos karalius, Betelio karalius, Tapuaho karalius, Hefero karalius, Afeko karalius, Lašarono karalius, Madono karalius, Hacoro karalius, Šimron Merono karalius, Akšafo karalius, Tanaho karalius, Megido karalius, Kedešo karalius, Jokneamo karalius Karmelija, Doro karalius Nafat Dore, Goimo karalius Gilgale, Tircos karalius, Iš viso 31 karalius.